peri sunastrophes kathe merine sunastrophe he mera he helios anetelen he liu anatole phos phaos ede photis dei eos prophaus proi Egrōmai. e gerse ectes clines cline egregores en excess epi pollu, enduson me. Dose moi hupodeemata, kai tu spilus, kai anaxuridas. ede hupedetheen.